Laro urte zendu zela Mojiz Javel Ziburuta ja urte mugaren karietara Javel Festivala lehen aldiko antolatzen da Euskal Kostan. Euskal Kompositorearen piezak entzunen dira baita Mozart, Gershwin edo Straussenak ere. Jean-François Erpianista festivalaren zuzendari artistikoa da. Il y a beaucoup de Ravel parce que c'est la première édition du festival Ravel, mais euh, on célèbre Ravel euh, un petit peu aussi toutes les années à l'Académie. C'est un festival qui va jouer toutes les musiques et aussi, euh, j'espère qu'il fera honneur aussi aux musiques basques, j'espère, autour justement de Maurice Ravel. Urruña azkaine ziburu edo baionako elizetan, baita angelu eta miagitzeko geletan, iparaldeko toki ezberdinetan entzuten alko dituzue nazio arteko hogei bat musikari eta orkestra. Publikoari zuzen dutako itzorduak dira, bai bainan sustu artista gazteek haien maizuekin topo egiteko aukera ukanen dute. Hauen artean jamon lazkano musikagile donostia ja aste osoan hori zanen da. Eh, bertako ikaslekin lan egine alizango dut, bere obra txiki batzuk montatzen ari baitira, ez? Ganbara musika obra batzuk e, eh, jozen ari dira eta mm, kontzertu batera jo dituzte zati batzuk. Eskola izango dira, master class hori edo konferentzia hori, eta bertan, bueno, nire musika asmoa daukat. Terugarrena da, festivalak obra berri bat estrenatuko duela, pianoko obra bat, Jean Fonsak mandatutakoa, berak eskatu zian oain amar bat urte eta hortan ibiligia buelta eta pianoko obra handi bat egiteko eta aurten egiteko posibilitatea izan dugu. Ramon Laskanoren pianorako pieza berria bera zentzun gai gen azkenean, izena du, ziburuko elizan gaueko sortzi terditan emana izanen da.